Alhamdulillahi Rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbijai wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila thumma emma ba'd. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu wa salam Allahog miljenika. Njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažene braće i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Srijeda je naš već stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, čuvenog, čuvenog, čuvenog imama Ennevevija, rahmetullahi alehi, Jedna velika, velika knjiga koju je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala podario veliki beričet, veliki blagoslov. Po nekima je to najštampanija i najčitanija knjiga nakon Kur'ana na svijetu. Knjiga u kojoj imam Ennevi rahmetullahi alehi, pokušao iz onih šest poznatih hadijskih zbirki Buharije, Muslima, Tirmizije, Budauda, Nesaji, Ibn Mađi, da pro, proberi i rezimirano spomeni najosnovnije hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Jednostavno, od momenta kada čovjek ustani pa sve dok kreni spavati, e, šta bi to čovjek vjernik trebao da zna. <clears throat> Mi se večeras družimo sa jednim pomeni veoma lijepim e, interesantnim poglavljem, iako je to poglavlje e, s jednog aspekta gledano na, na današnju situaciju, e, to poglavlje je vrhunac. Ali nekada je lijepo da čovjek zna gdje je vrhunac kako bi taj vrhunac postavio sebi negdje u neke prioritete i ciljeve. Iako Eh, ja sam dosta, dosta, zaista puta, dosta puta govorio kroz svoja predavanja. Eh, mi u današnje vrijeme živimo u periodu kada čovjek treba prvenstveno paziti na temelje vjeri. Allahovom poslaniku ali se selam znali su doći ljudi više puta, ashabi koji su Božijeg poslanika vidjeli svojim očima, pa ga pitaju Allahu poslaniče šta nam je naređen, pa on kaže samo farzi namazi, pa samo post mjeseca Ramazana, pa samo zekijat, pa samo odlazak na hađu Kaže čovjek, ja ću to prakticirati, na to neću ništa ni niću šta dodati. Kaže Allah poslanik, ako ustraje, ode u džennet. Pa su to nama temelji najbitniji koji mi danas trebamo forsirati neprestano. Allah poslanik, i salatu wasalam, kada je poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, u zadnjoj godini svog života, znači Islam je već e, kompletiran, savršen, potpun, Boži poslanik šalje Muaz ibn Džebela u Jemen i kaže prvo i pozovi da vjeruju u Boga. Pa ako uvjeruju, onda im obavijesti da krenu klanjati pet namaza. Pa ako to uspostavi, onda im tek reci za zekijat i tako dalje. Pa znači ta postepenost u islamu je veoma, veoma bitna, ali svakako nekada insan kada udari te temelje želi da ide dalje. Želi neki vrhunac, danas govorimo o tom vrhuncu, poglavlje koje Arapi eh, nazivaju el-wara. Eh, El u arapskom je predostrožnost. Imamo nešto da čovjek ima neki nivo bogobojaznosti. Čini ono što je naređeno, ostavlja ono što je zabranjeno. Ali imamo još gore, još vrh piramide. Imamo znači temelji, imamo iznad temelja još jedan stepen veći da čovjek ostavlja ono što je zabranjeno, čini što je naređeno. I imamo vrh, vrh, vrh a to je da čovjek bude predostrožan. Da se čuva određenih stvari koje nisu strogo zabranjene, ali se boji, kao što ćemo vidjeti iz hadisa, da jednostavno te stvari vremenom ne postanu navika pa ga odvedu u harame. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri En-Nur wa tahsebunehu hejinen wa huwa inda Allahi azim. Ajet iz sure Nur gdje Allah Žešanu kaže Allah Žešanu u Nur govori o ajetima koji su posvećeni Aiši radi Allahu kada je Aiša potvorena, potvorena kao supruga Božjeg poslanika da je učinila blud i nemoral. Ne e, eh, od toga. Pa uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala cijelom umetu, objavio je ajete koji su velika škola kako se ljudi trebaju ponašati prema određenim pojavama kada se u društvu počne pričati o nemoralu. Pa Allah e, upozorava vjernike i kaže i vi ste to sitnicom smatrali, a to je kod Allaha krupno. Kad se počelo pričati o Aishi radijallahu ta'ala, ljudi su počeli tu priču prenositi jedni od drugih. Ne razmišljajući koliko je to krupan grijeh da žena, voljena supruga Božijeg poslanika uradi blud. U osnovi da tu uradi bilo koja muslimanka, to je krupno. Kao što kaže Ibnu Kathir, rahmetullahi alihi, da uradi bilo koja muslimanka blu, to je krupno. A zamisli onda da to uradi žena Božijeg poslanika. I to kojeg poslanika? Posljednjeg poslanika. Kojeg poslanika? Allahovog miljenika. Kojeg poslanika? Najbolje groba koji je ikad kročio zemlju Muhammed a.s. Pa Allah Đelešanu kaže, vi ste o tome pričali, smatrali da je to nešto sitno a to je kod Allaha nešto krupno. Zato je došlo u hadisu imama Buharije da Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže čovjek će reći samo jednu riječ. Kelime. Ne rečenicu, ne članak, ne sat vremena emisiju, ne riječ. Ne iđeš tamo negdje ulicom i neki insan kaže pogledaj ga i puf, nešto, lupi, vehabija, evo, puf, nešto ćemo. Jedna riječ. Kaže Allah poslanik, čovjek će reći jednu riječ kojom će prouzrokovati Allahovu ljutnju. Neće toj riječi on obraćati pažnju. Nakon ofrlje i reku. Zbog te riječi će biti bačen u džehennem dublji nego što je od istoka do zapada. Pa insan treba da pazi na svoj jezik treba da pazi na svoje ponašanje pokušavajući da dođe do vrhunca ove piramide koja se zove Islam. Pa Đelšanu eh, umetu daje jednu veliku lekciju. To što ste pričali, smatrali ste da je nešto sičušno, a to je kod Allaha veliko. A Iša, radi Allahu ta'ala, na jedne prilike kaže Božijem poslaniku, Allahu poslaniće, dovoljno ti od te tvoje jedne žene, eto, ono, u razgovoru, ma kaj ona je sitna, ona je niska. Mi takvi riječi danas reknemo hiljadu. Reknemo drugi stotinu koji su teži. A pogledajte šta je Boži poslanik rekao za ovu riječ da je osoba niska. Ha, jel to, ba to je kod nas, eci 500, kod nas uopšte nije ništa ni krupno. Kaže Allah poslanik, Aisha, rekla si riječ koja je kod Allaha toliko krupna, kada bi se ta tvoja riječ stavila u more, zamutla bi cijelo more. La ilaha illallah, šta može jezik reći? Kaži, rekla si jednu riječ. Kada bi se ta riječ zamočila u, u more, zamutila bi cijelo more. Šta mislite da se naše riječi kada mi govorimo o muslimanima, čovjek, žena nosi, bra, nosi mahramu, čovjek nosi bradu, plaćenik, vehabija, gačonja, žena dobiva platu za nikab, za hijab. Ja, rab, kako su to krupne riječi. Pa insan treba da pazi šta govori i kako se ponaša. U prvom hadisu kojeg je imam e, u ovom poglavlju citirao veliki, veliki hadis od Nu'man ibn Bešira, a imam Nevevi ima svoju jednu knjižicu i mi četvrtkom čitamo komentar te knjižice na Bistriku, Arbaine Nevevije, 40 hadisa, probrani hadisi od Božih poslanika, pa imam Nevevi Prvo sažeo mnogo hadisa, hiljade u knjigu Rijadu Salihin. Pa je iz Rijadu Salihina opet zipovo, zipovo, zipovo probrao 40 hadisa, čovjek kada ih nauči, bukvalno naučio islam. Pa je ovaj hadis jedan od tih 40 hadisa. Kaže se od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala da je čuo Božijeg poslanika kako govori i kaže Uistinu je halal jasan i uistinu je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Boži poslanik postavlja temelje. Kaže Allah poslanik, doista je halal jasan. Ha, mobitel halal, jasno. Hljeb halal, jasno. Sok halal, jasno. I tako dalje. Stvari halala su jasne. Kao što su i stvari harama jasne. Ima li neko da ne zna da je alkohol haram? Ima li neko da ne zna da je kamata haram? Ima li neko da ne zna da, da se ne smije slagat? da se ne smije ukrast, da se ne smije potvoriti, da se ne smije prevariti i tako dalje. Halal je jasan, haram je jasan. Ali kaže Allah poslanik, bejnehuma umurun muštebihatun, le ja'lemuhunne kathiru an nas. Ali imate između toga dvoga stvari koji su sumljive. I šta je problem sa tim sumljivim stvarima? Njih većina ljudi ne zna. Znači većina ne zna, ali ima dio ljudi koji znaju. To je problem. Imamo mnogo stvari koje su sumnjive. Zato je ovo poglavlje veoma bitno. Danas živimo u vremenu kada se te sumnjive stvari forsiraju. Pa kaže Allah poslanik dalje pojašnjavajući ko se oda tim sumnjivim stvarima, one će ga na kraju, iako u startu nisu zabranjene, ali će vremenom, vremenom odvesti ga u haram. To je jedna veoma bitna konstatacija činjenje sumljivih stvari i vremenom vodi čovjeka u haram. To je jedna veoma bitna stvar. Druga stvar, kaže Allah poslanik, ako se bude čuvao ti sumljivih stvari, sačuvat će dvoje. Dvije najbitnije stvari u životu. Sačuvat će vjeru i sačuvat će svoju čast. Za čovjeka na Dunjaluku nema ništa skuplji, nema ništa bitnije od ovoga dvoga. Vjera i čast. Sve mimo vjeri i sve mimo časti se može nekako tolerisati, može se nadoknaditi. Ali kada čovjek izgubi din, ne može ga nadoknaditi. Kada čovjek izgubi čast, u čarši ga svi znaju da je problematičan. Kaže, poslije nosi kapu, pokaju se, bio na hađu, zikri, ura. Kod Boga ti moraš to možda i pokajati se, ali kod naroda ne mereš nikad. Pa insan treba paziti na dvije stvari paziti na din. To mu je najskuplja stvar. I treba paziti na svoju čast. Pa Allah poslani kaže imamo haram, imamo halal, imamo sumljive stvari. Ko se bude čuvao sumljivih stvari, on će sačuvati dvije stvari. Sačuvao je vjeru i sačuvao je šta? Sačuvao je svoju čast. Sad, nakon toga, pošto je Allah poslanik bio najbolji pedagog koji je ikada kročio planetom, pojašnjava ovo pitanje na jedan slikovit način. Pošto nam je udario teoriju, pojasnio nam, kaže, e, evo kakav je to primjer. Primjer ovoga što smo spomenuli je primjer čovjeka koji čuva ovce pored zabranjenog. Mi koji smo bili na selu i koji znamo šta znači čuvati ovce, to vam je slučaj kad čovjek hoće da ovce opasu oko ogradi. Ali će uvijek ovce naći rupu i odoši u komšino. Pa je rješenje, nemoj da one pasu oko ogradi, odalji 20 metara i rješenje je to. Ali ako i dovedeš da pasu oko ograde, ona će ako ništa jezikom doli ispod ograde, dofat komšinog. A to je najmanji belaj. Zato ćeš vidjeti kako e, čovjek koji čuva ovce oko komšinog, sve dole ispod ograde jedno ovako 20 centi koliko može jezik dofat, toliko ovce o pasu a kad nađu rupu u ogradi, one odoše u komšinu. A kad se raspršaju po komšinom, ne mereš i vrat, nema teorije, jer je tamo slađa trava nego vamo. Pa kaže Allah poslanik, primjer toga je primjer čovjeka koji čuva ovce oko međi, oko zabranjenog. Pitanje je samo vremena kada će ovce ući u zabranjeno. I na kraju Allah poslanik stavlja znači e, šlag na sve to i kaže doista u ljudskom tijelu ima jedan organ. Ako taj organ valja, valja sve. Ne velja taj organ, ne velja ništa. Šta je to? Zaista je to srce. Srce je najbitniji organ u ljudskom tijelu. Mi ovo sad govorimo s aspekta medicine, sa aspekta vjere, a šta medicina kaže, u to se ne miješamo, to treba pustiti medicinarima. U islamu najbitniji organ jeste srce. Pa ako je čisto srce, nema u njegu nema zavidnosti drugim ljudima, ima u njemu straha od Allaha, ima u njemu pobožnosti, onda cijelo tijelo valja. Ako je to srce puno horoskopa, puno kašika, puno e, zapisa, puno hamajlija, puno pretvaranja, puno zavisti, puno ovoga, puno onoga, ne velja sve ostalo. Pa je ovaj hadis jedan veliki, veliki hadis kojeg imam Enevi Rahmetullahi Alihi u u 40 hadisa imama Nevevija. E, samo ćemo se kratko vratiti da bi uzeli neke pouke iz ovog hadisa. Na početku poslanik kaže halal je jasan, haram je jasan. Između toga su sumljive stvari. Insan treba u životu da uzme sebi pravilo što mogu više da se čuvam sumljivo. Aha, nudi mi se posao, ali na tom poslu ima neke stvari koje su... Hm, Kamo sreće da ih nema. Pokušaj u životu da živi životom, da izbjegavaš ono što je sumljivo. Ako budeš izbjegavao ono što je sumljivo, sačuvat ćeš svoj din i sačuvat ćeš svoju čast. A ako kažeš pa dobro ovo je sumljivo, nije haram, ali je sumljivo. Jedna sumljiva, dvije sumljive, tri sumljive, deset sumljivi, završit ćeš na kraju u haramu, jer je to teorija koju je postavio Allahov poslanik, alihi salatu wasalam. Pa čovjek treba da izgradi svoj život na takvom pravcu, da se maksimalno trudi da čini ono što je halal, ostavlja ono što je haram, a ono što mu je sumljivo, da upita. Kažu islamski učenjaci ovdje, kako ćemo riješiti da li je određena stvar sumljiva ili ne? Pitanjem. Imamo nešto što nam je nejasno, sumljivo nam je nazovemo učenu osobu i pitamo i on nam onda pojasni je li sumljivo ili nije, jer poslanik kaže većina ljudi ne zna sumljive stvari, ali učeni znaju. Učeni znaju, pa ih treba pitati da bi ta stvar nama postala jasna. Isto tako vidjeli smo koliko je bitno da čovjek pazi na svoje srce. Allaho poslanik ali se letu selam vjerodostom hadisu kaži ljudsko srce kada čovjek uradi grijeh na njega se zamoči crna tačka. Pa ako se čovjek pokaje, to se kaže ispolira, bude čisto, bijelo, lijepo. Ako se ne pokaje, tačka po tačka, tačka po srce, nije veliko, tačka po tačka, pocrni srce. Pa kaže Allah poslani, kella bel, rane ala kulubihima kanu jeksibun, ono što su radili prekrilo je njihova srca. Srce postane crno, ne može razlikovati istinu od neistini. U jednom hadisu Allah srce koje je prepuno griha uporedio je sa čašom koja je prevrnuta. Kel kuz el muđahije. Prevrnuta čaša. Uzmiš prevrnutu čašu i možeš cisternu vode sa njom na ozgor točit, neće u nju kapuć. Pa je srce veoma bitan organ koji moramo čuvati od grijeha, od harama. Jer kad srce preplavi harami i grijesi, ono više ne može razlikovati istinu od neistine, a poslije ćemo govoriti o bitnosti srca još u 589. hadisu od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallame našao datulu na putu. Pa je rekao da se ne bojim da je od sadaki ja bih je pojao. Ovdje nam pojašnjava Imam Nevevi kroz vjerodostojan hadis praksu Božijeg poslanika prema sumljivim stvarima. Božijem poslaniku je bilo zabranjeno da jede sadaku i da jede zekijat. Pa je prilike na putu našao datulu datula. Mi se danas ljudi zarađuju milijone i hiljade i stotine hiljada, ne gleda je to halal ili haram. Poslanik jednu datulu koja ne vrijedi 0,01 fening ili euro ili cent, kaže da znam da nije od sadakija bi je pojeo. Neću da je jedim. Allahu poslanik se čuva od jedne datuli. Pazi, na putu i našu... Imaš pravo da je pojediš, ko što mi na selu kada naiđeš jabuka pala na put, uzmi otari i pojedi. I u to vrijeme u Medini našu si datulu na putu, pojedi. Ali poslanik iz predostrožnosti čuva svoj stomak od jedne datuli koja je možda sumljivog porijekla. Nakon toga jedan veoma, veoma veličanstven hadis od Neuasa ibn Sem'ana radijallahu ta'ala u 590. hadise prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao Dobročinstvo je lijepo ponašanje, a grijeh je ono što te tišti u duši i prezireš da ljudi zato saznaju. La ilaha illallah. Allah poslanik ali se daje čovjeku formulu šta je dobro, šta nije dobro. Poslije ćemo govoriti malo baš o ovoj situaciji. Dosta puta ljudi danas se zbuni i ne znaju šta je dobro, šta je loše. Pa Allah poslanik ali se jedno od pravila, imamo još pravila, kaže Allah poslanik dobročinstvo je lijepo ponašanje. Ono što je lijepo to je dobročinstvo. Da budeš dobar prema komši, prema djetetu, prema majci, prema i tako dalje. To je dobročinstvo. To je dobra stvar. Ali kaže Allah poslanik ali se wasalam, a grijeh je ono što ti isti dušu i prezireš da saznaju ljudi. eh, ovo je veoma bitno. Uradio si nešto, ali te to kopa u duši. Što sam? Nisam trebao. Ili saznaće mi ljudi za to. Ovo je veoma bitno kad su u pitanju međuljudski odnosi muž i žena. Pa nešto čovjek krije od ženi, dopisuje se. Žena se dopisuje, nešto krije od muža. Sve što ne voliš da ljudi saznaju, to je upitno. Uzmi sebi pravilo, ne znaš šta je dobro i šta je loše. Ako si nešto učinio i u stomaku ti crijeva radi i još ne voliš da ljudi za to saznaju, jer što je halal, nema smiti da ljudi saznaju. Halal nema smetnje da ljudi saznaju. Kupio sam auto, nek svi znaju da sam kupio auto. Ukro auto, voliš li da ljudi saznaju? Ne voliš. Voliš li da ljudi saznaju da si dao nekome mito da bi dobio posao? Um, tu sakrivaj ko zmija noge. Dok nešto sakrivaš, znači nije dobro. Dopisuješ se sa nekom tamo frendicom, žena ušla u sobu, klikneš ono da se ne vidi s kime se dopisuješ. Što sakrivaš? Dok sakrivaš, nešto nije dobro. Pa ti poslanik ali selam daje veliku formulu. Ne zna šta je dobro, ne zna šta je loše. E, evo šta je loše. Loše je ono što ti se prevrće po stomaku. Da li se čovjeku prevrće po stomaku kad odi dadni nekom ide smaraka sadaki, obiđe bolesnika, da, tada si vesel, drago ti. Ali uradiš nešto loše, u stomaku ti gr grče crijeva. Još ne voliš da to ljudi saznaju. E, to ti je, to ti je grijeh po po definiciji Božijeg poslanika, ali salatu wasalam. U drugom hadisu, e, sličnom, e, od Uabise ibn Ma'beda radijallahu ta'ala se prenosi, došao sam Allahu poslaniku, alihi salatu wasalam, pa me on upita, došao si da pitaš o dobročinstvu? Odgovori, da. A onda poslanik reče, priupitaj svoje srce. Dobročinstvo je ono čime je duša smirena, i srce spokojno, a grijeh je ono što te tišti u duši i stegne u prsima. Pa makar ti ljudi drugačije govorili. Uh, ovo, je, ovo je jedan veliki, veliki hadis. Opet dolazi čovjek da pita Božijeg poslanika šta je dobročinstvo. Pa mu Božiji poslanik daje formule kako da svati šta je dobro, a šta je loše. Pa kaže Allah poslanik se letu selam, priupitaj svoje srce ja sam baš danas objavio ovom jedan videoklip na Facebook profilu. Upitaj svoje srce. Hoćeš nešto da uradiš. Hm? Hoćeš od komši ispred vrata drpiti cipele. Hm. Upitaš svoje srce, ali pod uvjetom da je srce čisto. Ovo je najbitniji uvjet. Prljavo srce, kad ga pitaš je li dobro da, da od komšije cipele, kako nije dobro, prodaš na buvljaku, uzmeš 20 km, kupiš 5 kutija drine i 5 dana si miran. Tako to kod prljavih srca. Ali čisto srce, kaj, je li dobro da ukradeš od komšije cipele, odmah tebi srce otuda, senzor pali i kaže, a bili ti volio da komšija drpi tvoje cipele? Pa Jarom, kako ću, voliti, ću, učemo sutra u školu, kako ću na posu, tu su mi zadnje cipele. Možda ćeš i ti komši ukrat zadnje cipele. Navodio sam danas primjer, hoćeš prodat auto autovančar kaže ovo mora otići do pijaci i ne mora se s vratiti. I dođe čovjek jedni cijelo ljeto bravo maline i prodao maline i hoće kupi sebi golfa dvojku. I on došao kod tebe, ti znaš da auto ne mere s pijaci. Došla je na pijaci, kaže, kako je auto? Kažeš ti, paša, pali na poključa. Ne trebaš na njega marke uložiti. Ne trebaš, možeš ga odvući na, na bauštelu i baciti tamo. E, bil ti volio da si cijelo ljeto bravo maline, znojio se, krvario i dođeš sa tu para, dvije i hiljade maraka na pijacu i kupiš auto čije mašina zaribala. Pa je to islam, pitaj svoje srce, ali čisto srce, nebolesno srce. Čovjek koji život, čitav život vara ljude, on sebe, jel dobro da prodam? Ma ja je, i tebe su drugi varali, nema vezi. Ne može. Čisto srce, Boži Bosani kaže, istefti kalbeke, pitaj srce svoje. Je li dobro da ukradeš? Je li dobro da prevariš? Je li dobro da slažiš? Nije dobro, to srce zna odgovoriti. Pa nastavlja Allah poslanik alaihi se selam i kaže Dobročinstvo je ono u čime je duša smirena i srce spokojno. Dobročinstvo, nimalo se ne brini, ono što si uradio, srce ti je spokojno. Dao si nekom sadaki, nekoga si pomogao, nekoga si obišao, neko... Srce je spokojno, nemaš nikakvog straha. A da vidimo šta je problem s grijehom, kaže Allah poslanik ali se Grijeh je ono što te tišti u duši, stegnu se prsa, pa makar ti ljudi odgovorili drugačiji. Ovo je poenta. Danas imate bolesnih ljudi, on zna da je nešto haram. Ali on zna da ima tamo neki učen čovjek koji će zato reći da je halal. I onda on njega nazove i kaže, e, može li ovaj kamatni kredit trebao bi ja da onaj treći sprat gore doprimim pločice, da povisim pločice stare tri godine pa da ih odlijepim, da stavim novi. Mo more, baš to neće moći. On zna da je to haram, ali idem ja kao lafo nekog nazad ko će mi reći da je to halal, kad mene sutra ljudi budu pitali, ja sam pitao toga, oni je rekao da mora i to je to makar ti ljudi rekli da je to ispravno, a ti znaš da je neispravno u dubini svoje duši. Pogledajte kako je islam čist, kako je dobar, kako je plemenit. Radiš između tebe i Allaha. Ti u srcu znaš da to ne velja. Ja sam to davno navodio jedne prilike dok sam ja živio daleko, negdje u Ukrajini. Pa jedan moj ahbab se zaposlio u jednom mjestu koje širijetski nije ispravno. Pa poslije, nekad, nakon vremena, ja njemu kažem, pa reko, otkud ti tu? Što nisi pitu? Ma kaj znam ja da tebe upitam, ti šmiješ da je haram. Pitao sam ja ovog jednog koji mi je rekao da more. A on zna da to ne može. Pa insan znači, ideš u džamiju, ti možeš ući u džamiju bez abdesta, ne te niko provjeriti, nema nikakav senzor. Između tebe i Allaha jesi li pod abdestom. Pa se naša vjera zasniva na povjerenju na onome što ti je u srcu. Ti možeš naći nekog ti kaže može kamatni kredit kupi, ali ti u srcu znaš da je kamata strogo zabranjena. <clears throat> Nakon toga, e, jedan praktičan također primjer, 592. E, ajet od Ukve ibn Harsa radijallahu ta'ala, kazuje se da ono ženio u čerku Ebu Ihaba, pa mu je došla neka žena i rekla ja sam zadojila tebe i djevojku koju se oženio. Jedan veoma težak moment koji se desio ovom čovjeku. Čovjek je oženio djevojku. Nakon toga dolazi i prosjakinja i ta prosjakinja, ne znajući šerijatske propise, da bi ona njih postakla je da je dadnu sadake i kaže, ona znajući tu dječicu kad su bili mali, kaže, bolan daj mi sadake, ja sam i tebe zadojila kao ja sam ti majka po mlijeku, ali sam zadojila i tvoju ženu. Ali je bela, ako si zadojila moju ženu, onda smo ja i moja žena, brat i sestra po mlijeku, haram nam je brak. A čovjek sa ženom u braku godinama imaju djecu. I dolazi žena i kaže, ja sam dojila i tebe i tvoju ženu, dajte mi sadaki. Halo, tu, evo ti sadaj, evo ti sve, ali problem je sad što ja živim sa ženom koja mi je sestra. U islamu Boži poslanik kaže, sve što je zabranjeno po krvlji, zabranjeno je, zabranjeno je i po mlijeku. To je veliki hadis vjerodostojan poglavlje, znači zabrana mlijeka u islamu. Pa ako žena zadoji dvoje djeci, oni postaju, ako ista žena zadoji e, dvoje djeci, oni postaju brati sestra. Pa ovaj ashab, on je živio u Meki. Uzme jahalicu u Medinu do poslanika Lisela. Kaže Allahu poslaniće, došla mi žena, prosjakinja i tako kaže da je zadojila i mene i moju ženu. Šta ću? Pa kaže Allah poslanik ali se letu wasalam, kako da i dalje ostanete u braku, a proširila se vijest da ti je ona sestra po mlijeku. Tada se ukpe razvede od nje, a ona je se udala za drugog insana. Iako ovdje Allah poslanik nije kategorički ustvrdio, zato imam nevevi ovaj hadis i citirao ovom pogledu. Nije Boži poslanik njemu rekao haram je prekin to. Jer ipak je to trebalo malo više istražiti, trebalo malo više dokazivati. Ali Boži poslanik mu kaže, dovoljno je tebi sad Belaja u jednom društvu što, se, što je se pronijela priča da je to tvoja sestra. I uvijek će ljudi o tebi pričati, eno ga živi sa svojom sestrom. Pa je Ukba ibn Amir tu ženu razveo, a ona se nakon toga udala za drugog čovjeka. Iz predostrožnosti iz predostrožnosti, znači pre, je ovu ženu i to se može naći ovdje lijepo pojašnjeno u fusnoti, pa je Imam i Rahmetullah Jalihi ovaj moment spomenuo da vidimo kako je čovjek bio spreman u tako teškoj situaciji da se drži e, predostrožnosti, razveo ženu samo da ne daj Bože. A ja znam slučajeva, više puta sam slušao i čitao u knjigama, da se desi da čovjek oženi svoju, e, oženi svoju sestru po mlijeku i živi sa njom godinama, nakon određenog perioda saznaju kad je šerijatski obaveza da se rastanu, svakako nisu griješni jer su to radili iz neznanja, ali e, nastavak braka u takvoj situaciji je strogo zabranjen ako se to ustvrdi i dokaže. <clears throat> Nakon toga, e, opet jedan sličan hadis, e, hadisma koji smo prethodno citirali, a to su riječi Božih poslanika, ali se letu selam, e, koji prenosi od njega njegov unuk Hasan, sin Alin, radijallahu ta'ala, da je Allah poslanik, ali se letu selam, rekao, ostavi ono što ti je sumljivo, a privati se onoga što nije sumljivo. Ostavi ono što je sumljivo, a privati se onoga što ti nije sumljivo. Jedno veliko pravilo, nakon onih pravila, pitaj svoje srce, kakav je osjećaj tvog srca prema određenim postupcima, ovdje Allah poslanik daje jedno veliko pravilo i kaže ostavi ono što je sumljivo. Da maja ribuk. Ostavi stvar koja će te poslije iritirati. Da li je trebalo? Što sam tu uradio? Možda sam pogriješio. Radi u životu stvari koje su čisto jasne da su halal. I zato ćeš biti odmoren. Zato danas imate veliki problem psihički problem, što velik broj ljudi radi zabranjene stvari i one se tamo negdje gomilaju. Uradio si danas haram, uradio si prevario si, slagao si, uradio što nešto sumljivo i to se tamo nagomilava. I onda čovjek misli, e idem u apoteku, daj mi samo neke lijepove protiv depresije i toga. Ne, ne, ne, ne. To je tamo u glavi, stoji. Stoji u srcu. Pa islam čovjeka čini rasterećenim. Radi samo one sigurne stvari – zašto ti niko neće prigovoriti, zašto će nećeš sikirati, nećeš morati paurine kljukat, ništa. A ostavi se sumljivi stvari. I zato tako mi Allah. Ja sam o tome više puta govorio. Nema veći blagodati u islamu od toga što te islam čini da si slobodan. Kad si pravi musliman, praktičar vjeri, kad nemaš oraha u džepu, ideš kroz baščaršiju ko paun. Ne bojiš se da će neko reći haso, pa se ti moraš sakrit. Jer ti si čist ko suza. Nikog prevario, nikom nisi zakasnio, nikog nisi zezno, ništa. Nema veće blagodati u islamu od ovi. Pogledajte, ljudi, bogataši, firme, a on mora imati alarme, on mora imati telohranitelje, gdje gošta svirni, on odmah dobije e, napad da nije šta, da nije berza pala, šta li je se desilo, jesu me razotkrili. I... Ne, ne, Čovjek musliman nema nikakvih problema, ne kljuka tablete, ne boji se, nema oraha u džepu i tako dalje. Pa jedna od velikih, velikih blagodati Islama jeste da čini čovjeka sretnim, zadovoljnim. Omer radi Allahu anhu, halifa, halifa, znate što znači halifa? Cijeli islamski umet pod njegovom, pod njegovom palicom. Došao mu izaslanik iz Perzije traži ga po Medini, o, nije Omer imao i Kasro, nije imao dvorce, nema Omera, nema, došla delegacija. Kažu mu, ima tamo izvan Medine jedno drvo, tu Omer ode preko podni, malo podrvo, legni odspava, pa dođe i poslije na Ikindiju. Ovaj čovjek, izaslanik, mora otići da, da donese pismo Omeru. I on kad je vidio tog Omera, on je spjevao o Omeru pjesmu koja se i danas dan e, pjeva, pa čak i, i Rašid Mešar je napravio na osnovu nje jednu svoju poznatu ilahiju. Kaže, kad sam tam došao, Omer pod rvetom leži, cipelu stavio, pokrio se, hrči, istagraka fi neumihi, kaj duboko zaspo, spavas. Što spava? Zato što nikom nije nepravdu činio. Ljudi koji drugima čine nepravdu, on je ko zic. Na jedno oko spava, na jedno žmiri i gleda ide li vuk otuda. A ona radi Allahu anhu, apsolutna pravda. Ne strijepi ni od koga. Ovaj izaslanik kaže, pa gdje su oko njega stražari? Ma nema kaj kod Omera stražara. Što će mi stražari ako nikom nisam ništa ukru? Dok vidiš čovjeka da ima oko njega telohrantelja, odmah na njega upitnik. Dok čovjek treba mu telohrantelji, upitnik. More biti da mu trebaju telohranitelji iz nekih razloga, ali osnova je što ćete sakrivati telohranitelji, blindirano auto, podzemni dole tuneli, nema gdje se nije sakrio ko krtica. Zato što varaš, kradeš, petljaš. Ako se paša čist smiješ upo dana kroz baščaršiju proći, neće ti niko ništa. Pa je to blagodat slama. Čini ono što znaš da je čisto, ostavi se onoga što je sumljivo. <clears throat> Nakon toga, opet jedan praktičan primjer, ostalo su nam još dva hadisa, pa ćemo inšala malo i osvrnuti se na ovo cijelo poglavlje. A Iša radijallahu ta'ala nakazuje, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu je imao slugu kojom je svaki dan davao jedan dio svoje dnevne zarade, što je Ebu Bekr trošio za hranu. Ebu Bekr imao jednu slugu kojem je govorio, idi radi u toku dana zaradi, dio novca daj meni, a dio novca ostavi sebi. Pa taj novac kojeg bi dobio Ebu Bekr, Ebu Bekr od njega kupovao sebi hranu. Pa mu je taj njegov sluga donio jedan dan pare, Ebu Bekr kupio hranu i završena priča. Dolazi njemu taj njegov sluga nakon što je Omer, e, Ebu Bekr pojeo tu hranu, kaže, e znaš li kako sam ja danas pare ti zaradio? Gotovo, Ebu Bekr, ni kriv ni dužan, kupio sebi hranu, pojeo i završena stvar. Halal hranu pojeo, ali je problem kako je taj novac stečen. Pa kaže njemu taj njegov sluga, ja kad sam još u predislamskom dobu, džahilijetu, ja sam, kaže, ljudima gato. Ali nisam ja to kaj ni znam, ja sam lagu varu, petlju, tako stoji u hadisu. Pa sam jednom čovjeku u predislamskom dobu gato, prevario ga koji svu ostalu ekipu, ko što i danas ovi sa horoskopima, kašikama i ostalim e, šeitanlucima varaju planetu čitavu i to je znači od vremena poslanika do dan danas, svi znači to su prevaranti 100%. Kaže, danas me čovjek sreo i platio mi eto to što sam ja njemu gatu. I ja dio ti para tebi dao pa si ti pojeo tu hranu. Goto, znači po islamu Ebu Bekr, za, Ebu Bekr je čist. Čovjek ti dao pare, kupio za te pare hranu i pojeo halal hranu. Ali kaže, a iša Ebu Bekr je istog momenta gurnuo prst u usta dok sve što je pojeo nije povratio. Pogledajte Ebu Zato je Ebu Bekr najbolji insan u ummetu. I dođu vam šije, rafidije, zabludjeli i psuju Ebu Bekra i Omera. Neki dan slušam jednog e, koji je u tolikom dalaletu i zabludi da mu Allah podari na dunjaluku prije ahireta što zaslužuje, kaže Šaronov pas je bolji od Ebu Bekra i Omera. Da ti Allah podari na dunjaluku prije ahireta ono što zaslužuješ. Ebu Bekr je najbolji čovjek u umetu nakon poslanika. U vjerodostojnim hadisima stoji da Ebu Bekr kad bi stao na vagu i sav umet stao na drugu vagu, Ebu Bekr je teži u umetu. Zašto? Jedan od razloga je ovu. Nije Ebu Bekr morao povraćati. Ali ne želi Ebu Bekr da ima u svom trbuhu hrani koja je sumljiva. Odmah prst u usta i sve povratio. I na kraju <clears throat> zadnji hadis, pošto je opet zadnji hadis, drugi nakon njega je e, daif i nije vjerodostan, pa ga nećemo ni komentarisati. 595. hadis Nafja. Nafja je poznat e, učenik od Abdullaha ibn Omara, koji je bio rob, pa ga on oslobodio. Prenosi Nafja od Omera radijallahu ta'ala anhu, da je Omer radijallahu ta'ala anhu odredio za prvi muhađire 4000, a svom sinu 3500. Pa su ga oni upitali i on je muhađir, pa zašto si njemu umanjio? A Omer radijallahu talanu reče, njega je u hijđru poveo njegov otac i nije isti onaj koji je sam učinio hijđru. Pogledajte Omera radijallahu ta'ala koliko je bio bogobojazan. Prvi muhađir ima različiti tumačenje, možete to lijepo pročitati u fusnoti broj 1. Ko su to prvi muhađiri? Ali bitno je da imamo termin kojeg su ashabi koristili prvi muhađiri. Neki kažu da su prvi muhađiri ljudi koji su bili, učinili hiđu iz Meke u Medinu i bili u Medini oni prvi 16 mjeseci dok se muslimani okretali prema Jerusalemu u namazu. Ko je do tada učinio hiđu, to se smatraju prvi muhađiri. Između ostalog u tim prvim muhađima je Omer i njegov sin Abdullah. Ali Omar radijallahu ta'ala iz počasti prema tim prvim muhađirima, jer je to bio najteži moment kada ostaviti Meku i doći u Medinu, on je njima iz državne hazne odredio po 4000. Čega, da li srebranjaka, da li zlatnika, ne znamo. Svom sinu koji je prvi došao isto, njemu tri i Pa kažu sad ljudi, ne pita Abdullah ibn Omer, već pitaju ljudi, Omere, svima znao četiri ili sam svom sinu tri i E, kaže, ne može to, kaže, ja sam činio hiđu pa sam ja njega poveo sa sobom, nije on sam učinio, on je sa mnom, ne može kaj biti na istom nivou onaj koji je sam učinio i koga je babo poveo za ruku, ne može, kaže, on tri i po hiljade. Iako, znači, pojenta je da je on učinio hiđu sa prvim ljudima, njegov sin, ali Omer kaže, ne, ne, ne, kod mene to nije isto. Ne mere biti isti onaj koji je sam činio hiđu i neko koga ga je babo odveo za ruku koliko je Omer radijallahu ta'ala bio pravedan, precizan, koliko je bio bogobojazan i koliko je imao pri sebi ovo svojstvo el wara, imao je pri sebi e, tu pobožnost. Za kraj, za kraj ćemo spomenuti 10, 11 metoda, načina kako čovjek i na koji način može kod sebe ojačati ovo svojstvo. Prva stvar, da se maksimalno trudi kako čovjek da pojača kod sebe svojstvo predostrožnosti. Prva stvar po onome što je Boži poslanik se salatu seram haram je jasan. Zašto god znam da je haram, odmah ostavljaj. Nima verzije, nima mogućnost da ja to uradim u životu. Nema kalkulisanja. Nešto haram. Haram kladionica. A ne može mene bager ugurat. Ja bi bager zaustavio, ali ne možeš me ugurat u kladioncu. Zašto? Jer znam da je haram. Alkohol ne može moja ruka donijeti alkohol, nemoguće. Znači, paralizovat će se, ali ne može. Uzmi sebi pravilo, ako nešto znam da je haram, nemoguće. Nemo, osim usnu ili da sam hipnotisan. Ali ako sam normalan, nemoguće. To je jedan metod kako da kod sebe ojačamo svojstvo dodatne predostrožnosti. Druga stvar, čovjek treba da zna da će na sudnjem danu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 pa će se otvoriti knjige, pa će ljudi prestravljeni reći šta je ovoj knjizi, ni veliku ni malu stvar nije preskočila, sve je zapisano. Pa sam vidjeli ste poslanika, neće jednu datu da pojede sumljivu. Ebu Bekr povraća. Omar uglanju svom djetetu platu ispred predostrožnosti. Pa insan treba da zna da će biti pitan. Čak Allah poslanik u jednom hadisu žestoko prijeti da uzmiješ nešto tuđi. Kažu sabi, pa poslaniće, pa šta ako je to nešto sitno, malehno, evo misvak, četkica za zube, po marki. Kaže Allah poslanik, makar bio misvak, misvak možeš zbog njega otići u vatru. Pogledajte savršenstva Islama. Niko neće dirat tvoje, ali ne smiješ dirat tuđi svak tuđi, misvak, u arapskom misvak se napravi što otkineš dio grani od drveta. Ne, ne, ne smiješ tuđi misvak uzeti. Pa insan treba da bude spreman za sudnji dan, da će polagati račun za sitno i za krupno. Sve. Isto tako, da čovjek bude kako će pojačati dozu, predostrožnost, da bude e, da svati i da bude ubijeđen da će jednog dana umrijeti. Insan nekad zini. Pogledajte sad ova dole dešavanja po istoku e, i tako dalje. Neki ljudi zinu misli neuzubila da su, da su bogovi. Misle da neće nikad umrijeti. Zaboravljajući da je prije njih bilo mnogo većih e, tirana pa da su otišli. Faraon je za sebe govorio Ena al a'la. Ja sam vaš veliki gospodar. Pa ga je Allah ponizio, pa ga je utopio i kaže danas ćemo tvoje tijelo sačuvati, o ti koji za sebe kaže da si Bog. Pa će tvoje tijelo ostati, zašto? Ajet pouka onima koji tebe nakon tebe dođu. Kad je živio faraon i Musa, samo Allah zna. Eno faraon skvrčen dole u Egiptu i danas dan stoji. Pa kad insan zna da će umrijeti. Znači, to ga balansira, da ne zini na dunjaluk. Danas imate koliko hoćete ljudi biznismena. Samo je bitno da zaradi. Kako? Ukru, prevario, na tenderu potplatio, slago, prodola, sve je bitno, samo daj pare. Umrijet u Allahu vrobe. Sve će ostat. Najgora propast je da ti nekom izgradiš dunjaluk i umriješ i zbog tog dunjaluka odeš u džehennem i on ostare i poslije i se sa tim tvojim dunjalukom. Tako danas velik broj ljudi radi. Digne kamatni kredit, ganja kuće, ganja auta, umri. On zbog tog kamatnog kredita ode gort u džehennem, a njegova djeca poslije to auto vozaju, razbijaju, bacaju, zezaju se, kuću prodaju, ode, odeše u kladionicu, a on zbog toga ode u džehennem. Pa insan treba da se sjeti da će umrijeti. Naravno što danas što imamo fenomen koji zove medicina, e, fenomen iznenadne smrti koji Boži poslanik nagovijestio u vjerodostojnim hadisima. Allah poslanik kaže pred sudnji dan će se pojaviti iznenadna smrt. Birvaktile je bilo, ha, do 70. inšala neš umrt sigurno. Sad u 30. ako se dožive 31. šućuraj svaki dan. Sad umir, vidio si igrača. Igra lopte i na utakmici gru. U 25. godini. Pa insan treba da zna da će umrijeti. I najbolja stvar jeste predostrožnost. Pazi šta radiš. Sve će se računat i sve će se obračunavat. Isto tako da se čovjek u životu odgoji na jednom velikom principu, opet kojeg je postavio Boži poslanik. Allah poslanik kaže kada nastupe teška vremena, a mi živimo u izuzetno teškim vremenima, alejkom bi sunneti, Čvrsto se držite mog sunneta. Čitaj Buhariju, čitaj Muslima, čitaj Ebu Davuda, čitaj Tirmiziju. Alikum bi sunneti. Čvrsto se držite mog sunneta. Wa iyyakum wa muhdathatul umur i čuvajte se novotarija, svaka novotarija vodi u dalalet, a u jednom rivajetu svaki dalalet vodi u džehennem. Pa čovjek u ovim teškim vremenima vid predostrožnosti samo se drži onoga što je poslanik rekao. Novotar je no, nikako. Isto tako, <clears throat> od stvari koje će čovjeku pojačati e, bogobojaznost i predostružnost jeste rad po znanju. A iši radijallahu ta'ala dolazi jedan mladić, svakim danom kaže, majko pravovjerni, de mi reci jedan hadis Božijeg poslanika. Hoće da on zapiše mnogo hadisa od Aiši. Kaže njemu Aisha, jedan dan, evo ti jedan hadis. Drugi dan, evo ti hadis. Treći dan, evo ti hadis. On došao opet, kaže, a radiš li ti sine po ovim hadisima? Ma jok, veli, sam zapisujem. Što kaže, bolan, povećaješ Allahove dokaze protiv tebe. Ima li danas neko da ne zna da se mora redovno klanjati? Ima li sestra neka da ne zna da mora mahramu nositi? Ima li neko da ne zna da je kladionica haram? Ima li neko da ne zna da je e, alkohol haram? Pa rad po znanju kojeg imamo. To je najbolji metod da čovjek kod sebe postigne tu predostrožnost. Kad pogledamo neke ljude iz naših podnevlja, ja se sjećam jedni, e, to je bila neka dokumentarna emisija sa jednim čovjekom iz Zemci. Čovjek koji duži niz godina, desetljeća, posti post Davuda alaihi selam. Svaki drugi dan posti. Čovjek ostario posti. Pa ga pita voditelj, dobro kako si ti počeo postiti? Kako su nekada ljudi privatali informacije? Ma kaže, čuo sam jednom na hudbi, Efendija je spomenuo, ima nešto, post Davuda, ali selam svaki drugi dan, ja sam, kaže, od sutra počeo postiti. On ne zna vrijednost toga, on ne zna hadise, Buharija, Muslim. On je čuo od Efendije na Mimberi završena stvar. Koliko mi stvari od djetinstva smo naučili u Mejtefu kako žena treba da se nosi, kako čovjek treba da klanja, da vjeruje i tako dalje, ne radimo po znanju. Pa je rad po znanju jedan od najboljih metoda da čovjek dođe na nivo te predostrožnosti. Isto tako, ma imamo mnogo toga, ali eto, kako doći do nivoa predostrožnosti da čovjek pazi na jezik. Da čovjek pazi na jezik. Vidim, ovi iz režije su nam se malo uzvrtili, pa to je znači pred kraj smo, inša Allah. Pazite jezik. Jezik je čudan organ. Allah ga je stvorio da imaju dvije kapi ispred njega. Imaju zubi, imaju usne. Ali opet jezik to sve provali i ode lupa ko maksim po diviziji. Pa insan treba da pazi da svojim jezikom ne potroši ono što je teško, teško zaradio. Jer mi vjerujemo po, po hadisu Muflisa u kojem Boži poslanik Ali se Selam je spomenuo čovjeka bankrota koji će doći na sudnji dan sa velikim dijelima, ali između ostalog ovoga je opsovo, ovoga je uvrijedio, ovoga je prevario, pa će se uzimati od njegovih dobrih dijela ljudima. Pa čovjek treba da pazi jezik, a danas kontrolisanje jezika znači kontrolisati crnog šekija koji se zove mobitel. Imamo, imamo Whatsapp, imamo Viber, imamo Facebook, staviš sebi lažni nadimak halidibnu e, Halid ibn Velid, Omer ibn Hatab i piši Omere šta god hoćeš. Ovaj prijesednik nevelja, ovaj daja nevelja, ovaj komšija nevelja, onaj hođa nevelja, ovaj prevario. Omere, Halide, sve ćeš ti to na sudnjem danu iskijat. Nemojte se zavaravati što možeš imati dva broja na mobitelu i što možeš otvoriti e, nik gdje ćeš biti e, na Allahovom putu i gdje ćeš biti Allahova sablja i gdje ćeš biti tiger i gdje ćeš biti lavica i gdje ćeš biti apotekarka da to kao meleci ne pišu. Sve što napišeš harf odgovarat ćeš za to na sudnjem danu. Isto tako da čovjek pokuša i time ćemo inšala i, završiti. E, kako dostići, kako dostići stepen predostružnosti, da čovjek opet živi po hadisu Božijeg poslanika, od savršenstva čovjekovije vjerije i potpunosti ostavi se onoga što te se ne tiči. Što god te se ne tiči. Jesi li čuo taj komšija? Nisam čuo, nit me interesuje. Jesi li čuo, desilo se? Nisam čuo, niti me se ni... Mene interesuje moja kuća, moja djeca, moja žena, moja majka, moj babo. Ja sam sebe interesujem. Imate ljudi, on vidi svim ljudima mahane, osim sebe. On je melek, nepogrešivi, koji živi u 21. stoljeću. Allah kaži, kaže ku enfusekum, wo ahlikum nara, čuvajte sebe i porodice od vatri. Svi ste vi pastiri i bit ćete pitanje o svome podaništu. Nije rekao bit ćete pitanje o Erdoganu, niti pitan o Arapima, ni o Egipćanima, ni o Americi, ni o Rusi. O sebi. Bićeš pitan o svome djetetu. Mi pustimo svoje djeci, haj na laptop, idi na mobitel, gledaj šta hoćeš, čekaj da Vavo komentariše malo političare u Bosni. Da malo, malo idemo širi, idemo do Turske, idemo do Iraka, idemo do Sirije. Mi sve znamo. Ne znamo samo riješiti problem svoje djeci. Pa insan treba da se kloni onoga što ga se ne tiči. Molim Allah jedan da nas učesti na putu istini. Molim ga Subhanahu wa da nam bude milosti na svojim danu. I na kraju, subhaneke, Allahumma da bihamdike, ašhedu in la ilaha ilan Oh.